Antroji Samuelio knyga. Aštuntas skyrius. Po to Dovidas nugalėjęs Filistinus, juos pavergė ir atimė iš jų Meteg Amą. Jis nugalėjo Moabą ir matavo juos, suguldęs ant žemės. Jis atmatavo dvi virves nužudyti, o vieną virvę palikti gyvus, Taip Moabitai tapo Dovido tarnais ir mokėjo jam duoklę. Taip pat Dovidas nugalėjo Rehobo sūnų Hadadezerą, Cobos karalių, kai tas siekia atgauti savo valdžią prie Eufrato. Dovidas atimė iš jo tūkstantį kovos vežimų, paėmė nelaisvėn 700 raitelių ir 20 tūkstančių pėstininkų. Jis pakirto visiems kovos vežimų arkliams kojų gyslas ir sau pasiliko arklių tik šimtui kovos vežimų. Kai sirai iš Damasko atėjo į pagalbą Sobos karaliui Hadadezerui, Dovidas nukovė 22 tūkstančius sirų. Dovidas paskyrė įgulas Damasko Sirijoje. Taip sirai tapo Dovido tarnais ir mokėjo duoklę. Viešpats saugojo Dovydą visur, kur jis ėjo. Dovydas paėmė Hadadezero tarnų auksinius skidus ir parsigabeno į Jeruzalę, o iš Hadadezero miestų Betacho ir Berotajo karalius Dovydas parsigabeno labai daug vario. Hamato karalius Tojas, išgirdęs, kad Dovidas sumušė visą Hadadezero kariuomenę, atsiuntė savo sūnų, Jehoramą, pas karalių Dovidą, pasveikinti jį ir palaiminti, nes jis kariavo su Hadadezeru ir jį sumušė. O Hadadezeras buvo Tojaus priešas. Jehoramas atnešė Dovidui dovanų sidabrinių, auksinių ir varinių indų, karalius Dovidas pašventė tuos daiktus viešpačiui kartu su sidabru ir auksu, kurį jis buvo paskyręs iš visų užimtų tautų – Sirijos, Muabo, Amonitų, Filistinų, Amalekiečių ir Rehobo sūnaus Hadadezero, Cobos karaliaus. Dovidas tapo garsus, kai grįžo sumušęs druskos slėnyje 18 tūkstančių sirų ir jis paskyrė įgulas Edome visame Edomo krašte, ir Edomitai tapo Dovido tarnais. Viešpats saugojo Dovidą visur, kur jis ėjo. Dovidas karaliavo visame Izraelyje ir vykdė teisingumą ir teismą visai tautai. Cerujos sūnus Joabas buvo kariuomenės vadas, Ahiludo sūnus Juozapatas metraštininkas, Ahitubo sūnus Cadokas ir Avietaro sūnus Ahimelechas buvo kunigai, Seraja raštininkas. Jehojados sūnus Benajas buvo keretų ir peletų viršininkas, o Dovido sūnus aukšti pareigūnai.